Alen eri erte egunon? Egunon. Luz ezen, eh? eh Elkarroko bilkura, ez da bai da frango izan da, hasteko behar bada itzartu duzu, zuk lan metodoa pixka bat txalatzeko. No, le, lehenik egin eh, behar da, bon, debatea izan dela eta beharrik. Eh? Horroita eh? uh, ziko dut, normalki uh, solasaldi horiek ukan behar gintiela hor anulatia izan zen uh, biltzarian, txailaen uh, oita ezazpian uste Eta horiek, deribero horiek, jinen ziren uh, komisionen gabe, eh, exekutibak bate ikusirik, permanente kontseluak bate ikusirik, eta presidente ordeare eh, bazterian eh, ezagiz, ordean eh, bon, hori etzen posible, ordean debatea, azkenean debatea izan da, beharrezko zen, ben, bakotxak errandu uh, zepentsatzen duen, bon, nik azpi marratu dut lehenik uh, metodoa, bai, uh, elgarrekin gelaik uh, berdira araudi uh, aman Eh, elgarrekin uh, xutik ezartzen duen uh, eh, reglamentuak zenta politika guzien dako badira reglamentuak eta beharrik eta gero proiektuak sartzen dira eta erabakitzen ditugu, ahondi azten ditugu eta gero e, e, erabakitzen eta laguntzen. Aldiz hor, iru deribero horien dako ez da araudirik hori da problema garria da galiten niena, eta zomaitzu alaginen, ikusiz proiektu importantak ziela, bai, eta hiruak importantak zen, bon, eh, eh, bai horrikoa du igabe. Polikirol zehazten dut ez baitut egan? Bai. Dunibanen eh. polo kulturala eta vigon stadion. Hala, ordean, bi, donianeko eta, eta bai nik pentsatzen dut, bon, hala, gue Eh, bakotsak bere eh, bon, herria indako dudai gabe, mena ere poroko eh, eskualdia indako pentsatzen dut importantak ziela. Baina legiak behar dira, Or, bakotsak pusatzen bari batu bere dosierak bere atletik eta gero azkenian presidentak arzen batu erabakia beste abisuak kontutan hartu gabe eta legeik gabe nekez aiko gira elgarrekin. Ordean hor azpima dut, agian, eh, debate hori uh, sortuta, uh, agian uh, araudiak dinen dira, uh, zenta intres, uh, eskualeriko in, intresa azke, azkenean, eh, hortaz uh, mintzatu gira, hori elgarrekin uh, akomatu behar gira, eta gero ikusi somat sos ezartzen duen proiektu horien dako, horiek uh, azkenean pasatu dira, eta nik pentsatzotut importantak zela, Bon, ba, baianako ez zen uh, gauza bera. Privatoa zela erran oso? Bai, privatoa, eh, struktura privatu bat eh, zela. Hor ere, erri finantzatzen aldo, eh, struktura privatu bat. Baina uh, baionak ekarri ba, barimazien afera hori uh, metrez duvraz publik erten den bezala, nik pentsatzen duk, beste erriek egiten duten bezala, uh, oikio zela. Bon proiektuak uh, eskualeriain uh, alde eta berrezkoak direra, nik bon, ez dut uh, dudarik e-, e-, egiten. Ba, zinez, uh, importanteena da metodoen berriz ikustia, espero dut, espero dut betiko fientxea dut, hain uh, zina joiteko hor, hala, metodo horiek aldatuko direra, eta debatea, uh, bon, ordean, gorra barima zene, uh, importanta zela gero eta proiektu gehiago bere gain hartzen ari da, eh? elkargoa, dirua behar da, ez hor da ere pixka bat dudak dira e, investizamenduen egiteko kapazitatea nola ikusten duzuzuk egoera diru maila? Bon, e egoera e, egia da ikusi ditugun e, zenbakiekin, ordean bon, ez dugu e, debatea orai eginen lanak, lanek segitzen baitute, ondoko bilkuran bon, budjeta, budjeta bozkatu berko baitugu. Bon, ordean, pentsatzen dut, hor uh, badirera bai uh, eh, funksionamendien aldetik. Haniz gauza hartu ditugu, mena hori gure uh, zen. Eta hor eh, ekonomiak egin beharko dira funksionamendien, dudai gabe. Uh, eta gio investizamendietan, hartu gira azkenian uh, ezautzen ditugun investizamendu uh, guziek kasik uh, iota noita hamar bat, eh, badirera eta e, ez girera gai eh, horien eh, finantzatzeko. Uh, enpoak emendatzen bari mature eta enpranta handiak eginten bari mature. Eta debate hori ginda horren ikusena eginelaik, elaik, diadanik mentoz proiektu batzu eh, ez ditugu iten alko eta, eta proiektu berri batzu, holako batzu eta berrezkoak uh, eh, izain eh, horien finantzatzeko uh, ala, nola eginen dugun. Eta gauza horiek untsa egiteko berda araudi uh, aman komunak. hala uh, zoin dira politika beharrezkoak, lehentasunak zoin dien. Eta nik, eh, bon, agian eh, horiek eh, budjeta agian horiek guziak ikusiko ditugu, mandatu guziko. Frantziako estatuak diru laguntzak kipitzen dituenean, Jean-René Txigaraik erten du, elkargoak bere gola bete behar duela, aztertu behar dela fiskalitatea, zer aurri ikusten alda uh, fiskalitatean? Zer nagi isaz, hor, enbizizamendu guziak egin nari bari batu, eta elgarrikin atosten bagira erteko beharrezkoak uh, direra, uh, ez dira marmila posibilitateik. Eh? Estatuak ez ditu uh, uh, gehiago hainuntza finantzatuko eta gio da fiskalitatea eta eta enprontak. Uh, Anprontake ez da zer nahi egin behar, uh, aniz anprontatzen ditugu gio hondoko gerazionek dituzte pagatuko, argangura hori bada. Hain, hori hala albat da eta bestea da fiskalitatea eta fiskalitatea hor badira jendeak eta lantegiak, eta hor ere, eh, kasun eh, beharko dugu. Nik pentsatzen dut, bon, goindar guziak behar ditu ditugula investizamendian. Eta, eta dudai gabe, alak eh, harrapatu, mena hor ere, ekilibro bat, eh, behar du, eta elgarrekin adostu intzina joiteko. Bukatzeko orokorki, komunitate espiritua edo komunitate interesa nola ikusten duzu gaur egun, arreildua da, uh, baikor zira ezkor eh, elkargoari begira? Ha, ah, nik ez dut eh, bate pentsatzen arraildia dela, beti haintzina nik pentsatzen dut hor haute txiek denek, eta azkenian kontrazienek eta, eta aldezienek egun uh, ados direra elgarrekin uh, lanian hartzeko. Hor gero, gero uh, ala, behar beharko du elgarrekin eta nik ez dut duta zen nahikeria hor dela. Eta nahikeria horren gibelean dira beharrak ere, eh, eskualeriak eh, plazaratzen dituen eh, beharrak, eh, garraioak, etxe bizitza, ekonomia, kultura, Eh, gai, eh, potoloak dira eh, eta horiak guztiara postu bat eman beharko du. Eta denen beharra eta denen indarra beharko du eta beharrik aglomerasionea horda. Nik petsatzen dut erriak aparte euh, egones egonez edo polo tipietan e, e, egonez euh, nekez xutik euh, ezarriko gineela eman dezaun etxe bizitzako politika bat edo garraioko politika bat hor zinez eskolerri mailan denak ikusten ditugu nik pentsatzen dut eta konfientzia dut eh, debateak normala da eta ala, bada majoritateat eta gero legiak e, errespetatu er, behar dira ez gira beti akort uh, eta ez da badak behar behar dira. Eh, hori behar berezko da, eta eta jenden eh, oharrak ere guk entzun behar eh, ditugu asoziazionen beharrak eta oharrak. Nik, nik zinez konfiantza dut, hein, debatek zaila bari madirare, nik konfiantza dut eskolerian eta eta aglomerazioniak ekartzen al dienari eskoleriari. Hale, iriart, mila esker. Mila esker zuri.